رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوزانه كتك إيمان بعد يكون إليه الله سبحانه وتعالى نكم تكيه صالة سلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم sambamba na ahli zake na masahaba zake waman sara ala darbihim ila yaumi ddin, na kila ambaye kwamba atapita katika njia yao mpaka siku ya mwisho. Ndugu zangu katika imani tukiwa tunaendelea na mihadhara yetu, na huu utakuwa ni muhadhara namba tatu katika mihadhara ambayo tumeiweka kila mwisho wa mwezi, na leo kama tulivyoahidi katika muhadhara uliotangulia, maudhui yetu biidhnillahi subhanahu wa ta'ala أي الطريقة الصحيحة لاتباعها موضوع محاضرة wetu wa leo unaeleza ya kwamba ni ipi njia sahihi ya kuifuata ni ipi njia ya sawa ya kuifuata kama tulivyoona katika muhadhara uliotangulia na mihadhara mingine iliyotangulia hali halisi ya umma wa Kiislamu hivi sasa ukilinganisha umma huu na kile kipindi cha mwanzo cha wakati wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuna tofauti kubwa sana kati ya sasa na kipindi kile zile kheri zilizotajwa katika umma huu zilitajwa kwa kunasibishwa na zama za mwanzo na shari zilizotabiriwa katika umma huu zilitabiriwa na kunasibishwa katika zama za mwisho za umma huu na sisi hatujadirikiwa kupata zama za mwanzo katika umma huu kwa mani yake Allah jalla waala na kwa kadari yake Allah jalla wa ala ametufanya sisi kuwa ni watu wa sehemu ya mwisho ya umma huu. Kwa hivyo lazima turudi katika miongozo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, hasa kipindi hiki ambacho umma uko katika mipasuko ya kiasi kikubwa sana makundi yamekuwa mengi sana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwaambia maneno haya masahaba wake alisema rasul alayhi salatu wassalam hadithi imetajwa katika riwaya mbalimbali anasema alayhi salatu wassalam iftaraqat an-nasara على إحدى وسبعين ملة وافترقت اليهود على اثنتين وسبعين ملة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة قيل ومن هي يا رسول الله قال هم الجماعة هم الجماعة وفي رواية هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي حديثه يمتم صلى الله عليه وآله وسلم إمتاج ملا بيلي زلس تنغليا نيكتاج ملا يأمه أنا سيما رسول عليه الصلاة والسلام waligawanyika manasara manasara kwa maana ya wakristo hawa waligawanyika makundi sabini na moja baina yao yalipatikana makundi sabini na moja kati ya manasara kisha akasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na waligawanyika mayahudi ala 72 milla makundi sabini na mbili kisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema wasataftariqu hadhihi al-umma ala 73 milla na huku kugawanyika hakutoishia kwa mayahudi na manasara peke yao utagawanyika umma huu ala 73 milla makundi sabini na tatu manasara sabini na moja mayahudi sabini na mbili na umma huu utagawanyika makundi sabini na tatu makundi yanayotabiliwa sabini na tatu kugawanyika ni umma wa Kiislamu. Dalili ya hilo ni kwa sababu tayari Mayahudi wameshatajwa na tayari manasara wameshatajwa kwa hivyo umma utakaogawanyika ni umma wa Kiislamu Uislamu utagawanyika makundi sabini na tatu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawaeleza maneno haya masahaba akasema kulluha finnari makundi yote haya sabini na tatu ni makundi ya motoni yote yataingizwa motoni illa wahida isipokuwa kundi moja peke yake ndilo litakalosalimika na adhabu ya Allah jalla wa ala hii ndiyo nukta ya msingi sana lau kama mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam angeeleza ya kwamba makundi yote yatakuwa ni makundi ya motoni isipokuwa makundi ishirini au isipokuwa makundi thelathini au isipokuwa makundi kumi na tano basi tungesema huenda wale wakawa katika haki katika yale kumi na tano huenda sisi tukawa katika yale makundi ishirini na sisi tukawepo miongoni mwao lakini hatari kubwa zaidi ni kwamba makundi sabini na tatu makundi sabini na mbili ni makundi ya motoni alafu kundi moja tu ndilo kundi la peponi hapa ndipo kwenye hatari kubwa zaidi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hawakuwa na haja ya kuwaulizia mayahudi wala hawakuwa na haja ya kuwaulizia manasara wao walikuwa na haja ya, kuwaulizia kuulizia lile linalowahusu wao kwa makundi yote sabini mbili ni ya motoni isipokuwa kundi moja katika haya sabini na tatu kundi moja ndilo kundi la peponi qila waman hiya ya rasulallah pakasemwa akaulizwa rasula alayhi salatu wassalam ni kina nani walioko katika kundi hilo ewe mtume wa Allah tuambie hapa kuna swali la kujiuliza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoyatabiri makundi sabini na tatu kuwa ni makundi ya motoni isipokuwa kundi moja kwa maana ya kwamba katika haya sabini na tatu kuna kikundi kimoja hakitokuwa kikundi cha motoni na masahaba walipomuuliza ni kikundi gani hicho ewe mtume wa Allah mtume akakitaja kwa sifa riwaya ya kwanza mtume akasema humul jamaa nacho ni aljamaa ni kikundi ambacho ni aljamaa na katika riwaya nyingine mtume saa sallam akawaeleza masahaba hiya ma kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi ni kikundi kitakachokuwa kama nilivyokuwa mimi hivi leo na masahaba zangu hiki peke yake ndo kikundi cha peponi <clears throat> falyalam almuslim أن افتراق الأمة تكلم عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفهام الإسلام يقام أن فرقة في هذه الأمة تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم kugawanyika katika umma أن كتبير mtume sallallahu alayhi wa وآله وسلم na ili uthibitike ukweli wa utume wake ni lazima umma huu ugawanyike hilo watakiwa ulijue leo kama mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameutabiri umma huu ala aliftiraqi juu ya kugawanyika gawanyika alafu umma huu ukawa ni kitu kimoja usigawanyike kwa tafsiri nyingine utabiri wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam haujatimia na kuto kutimia utabiri wake ni dalili juu ya kubatili wa utume wake kwa hivyo ili utume wake uwe sahihi lazima umma huu ugawanyike kwa fanya juhudi unazofanya pupia wanapopupia lingania wanavyolingania kutaka waislamu wote wa kitu kimoja lakini watakiwa ujue ya kwamba kugawanyika kwa umma huu ni alama ya utume wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na atakayekuwa salama katika umma huu sio yule atakayesema mimi sitaki kuingia katika kikundi chochote mimi nitabaki kuwa muislamu kwa sababu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoulizwa ni kikundi gani kilichosalimika hakusema ni yule ambaye i'tazala an hadhihi alfiraq kulliha ni yule ambaye atakayejitenga na makundi haya yote akabaki kuwa muislamu tumekusema hivyo pia bali alikitaja kikundi maalum na hii ndio itakayokuwa maudhui yetu katika muhadhara wa leo katika katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam biyadihi khattan mustaqima alitutolea sisi mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mkono wake mstari ulionyuka thumma qal kisha mtume akawaambia liwakusanya masahaba akauchora mstari ulionyoka kisha mtume akawaambia hadha sabilullahi mustaqima huu mstari ulionyoka huu ndiyo njia ya Allah iliyonyoka wakatta kutufan an yaminihi wa an shimali na hakuishia hapo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akachora mistari mingine kuliani kwa ule mstari ulionyoka na kushotoni kwa ule mstari ulionyoka thumma qala kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema akasema hadhihi subul laysa minha sabilun illa alayhi shaytanun yad'u ilayhi akawaambia mtume sallallahu alaihi wasallam hizi ndogo ndogo hizi za pembeni ni njia hizi hakuna njia yoyote katika njia hizi isipokuwa kuna sheitani anayewalingania watu kuelekea njia hiyo kila njia katika njia hizi kuna sheitani anayewalingania watu kuielekea njia hiyo thumma qaraa أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله كالك سورة الأنعام aya nambari 153 kisha akasoma mtume sallallahu alaihi wasallam aya hii wa anna hadha sirati mustaqiman na hakika hii ni njia yangu iliyonyooka fattabi'uhu basi hakikisheni mnaifuata njia hii wala tattabi'u subul na wala msifuate vinjia vidogo vidogo fatafarraqa bikum an sabilihi vijia hivi vitakuwekeni nyinyi mbali na njia yake Allah jalla wa ala hii ni aya ndani ya Qur'ani suratu al-an'am aya nambari 153 aya hii inakuelekeza njia moja iliyonyoka na si kutuelekeza bali Allah jalla wa ala anawahusia waislamu wote waipite njia hiyo lakini pia anatahadharisha Allah jalla wa ala kufuata vinjia vingine mbali na ile njia iliyonyooka kwa sababu katika kufuata vinjia vingine vidogo vidogo vitakutoeni nyinyi katika njia yake Allah jalla wa ala iliyonyooka kwa hiyo kuna njia maalum tunahimizwa kuifuata suali ni ipi njia sahihi ya kufuata Allah jalla waala katika surati Yusuf anamuelekeza njia hiyo mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam bali anamwambia awatangazie umma kwamba hii ndiyo njia yake yeye surati Yusuf aya nambari 108 anasema Allah jalla waala قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam qul sema ewe Muhammad waambie hadhihi sabili hii ndiyo njia yangu mimi mtume anaashiria njia maalum na anawaambia watu kwamba hii ndiyo njia yangu mimi ad'u ila Allahi ala basira, na walingania watu kuielekea njia hii, na walingania watu katika njia hii kwa Allah jalla wa ala, ala basira, kwa ilmu. Njia hii ana wa man ittaba'ani, ni yangu mimi na njia hii ni ya kila atakayenifuata mimi. Wa subhanallahi ma ana minal mushrikin, na ametakasika Allah jalla wa ala, na sikuwa mimi ni katika washirikina. ahadithi na ayati zinazoonyesha ya kwamba njia sahihi ni moja jamaatun wahida la jamaat wa tariqun wahid la asharat njia sahihi ni moja hakuna njia nyingi hakuna njia nyingi njia ya kufuata ili kufika katika usalama ni moja na hakuna njia nyingi hasa swali la msingi ambalo muislamu atakiwa aulize ni ipi njia sahihi leo tupo katikati ya mapote mengi sana yaliyodhihiri kutokana na utabiri wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam nitayataja mapote kumi na mbili ambayo yamedhihiri na ni maarufu katika zama zetu lakini yapo mengi sana mtayataja mapote ambayo mengi yao katika haya mtayataja ni mapote ambayo ni asiria kote la kwanza ambalo leo tuko nayo asufia kikundi cha masufi ambao wao wanagawanyika katika tarika nyingi sana miongoni mwa takazotaja ni baadhi ya tarika zao lakini nitazitaja kwa sababu ya umashuhuri wao walionao asufia sisi tuwafahamu masufi wanafahamika na mwezi huu ni mwezi wao wa shughuli ya maulidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ili ni kikundi kipo katika umma tulio nao lakini kikundi cha pili ambacho kipo katika zama zetu ni jamaatu tabligh antum kullukum taarifuna nyote mwalijua jamaa hii ni watu maalum na kikundi maalum ambacho watu wengi wanakifahamu kwa kazi moja tu ya kuzunguka katika vijiji, katika mitaa, katika maeneo mbalimbali na kufanya dawa kulingania jamaa tutabiki Waislamu wengi wanakijua kikundi hiki mwisho hapa tu basi, hawajichote kuhusiana jamaa hii zaidi ya kazi hii peke yake. Lakini kipindi cha tatu ikhwanul muslimin au al-ikhwanul muslimun ni ikhwanul muslimun ambao wanaitwa muslim brotherhood ikhwa al-ikhwanul muslimun pia hiki ni kikundi kipo katika nchi yetu kadhalika katika ulimwengu tulionao hivi leo hawa na wao wana njia zao wana da'wa yao wana ulinganizi wao kipote cha nne ni kipote cha ahmadiyya Ahmadiyya ni kipote maarufu sana, nacho kinafahamika kwa itikadi zake na misingi yake Ahmadiyya. Kipote kingine ni Shazilia, tumekitaja hiki japo kuwa kipo katika usufi, lakini tumekitaja kwa sababu ya umaarufu wake. Hata jamaa tutapiga kadhalika vile vile katika sufia Shazilia vile vile pia ni kipote kinachofahamika na kipo katika zama zetu tunazoishi nazo. Kadhalika kuna kipote cha alqadiria Zamani kiliibuka kipote cha alqadaria alqadaria ni kipote kingine kando na alqadiria ni kipote kingine kando, ni makundi mawili tofauti hayo. alqadiria zama hizi tuko nacho, wazee wa kukohoa, dhikri za kukohoa wanafahamika vile vile kadhalika kuna mashia arafida tuna mashia wako mashia ambao misimamo yao na itikadi zao kwa wenye kufuatilia mambo wanafahamika kadhalika kipoti cha nane tuna kipoti cha alkhawarij alkhawarij hawa ni wazee wa mitutu wazee wa silaha wazee wa Somalia wazee wa Afghanistan na maeneo mengine IS eh na maeneo mengine katika makundi yao alshababi na wengineo alkhawarij wazee kutoka dhidi ya watawala hawa wanafahamika pia kwa sifa ya ujasiri kadhalika tuna kipoti cha sururia wenye mrengo wa Muhammad Sururi si maarufu sana katika nchi yetu ya Tanzania kadhalika kuna kipole cha hizbu tahariri maarufu kwa jina hilo hizbu tahariri kikundi ambacho wenyewe daawa yao imesimama katika khilafa kutaka khilafa kadhalika tuna kipole cha alquraniyun alquraniyun hawa ni watu ambao wao wanaona ni Qur'ani tu hakuna haja ya kutumia hadithi za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kuna kikundi ambacho kimezuka hapa karibuni kinaitwa firqatul hayawira ni firqa ya hajawira wafuasi wa Yahya ibn Ali al-Hajuri adahullah hivi vipote 12 vimevitaja hiki na kile na hiki na kile na hiki. Sasa mimi nataka leo tuweke ushabiki pembeni, tuzungumze elimu. Elimu ndio izungumze, Qur'ani ndio ituongoze, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ituongoze, ili tujue kwamba tupite njia gani baina ya makundi haya yaliyodhihiri katika umma wetu. Uislamu si chama cha mpira wala si ushabiki wa mpira kwa maana ya kwamba wewe una timu yako unayoipenda basi washabikia tu vile itakapokuwa ndio hivyo hivyo wafungwe hata 40 wao uhami utamlaumu watakutakosa watakosa kukutetea timu yako uislamu huko hivyo na wala uislamu si chama cha kisiasa kwa maana kuna jambo wagombea sasa wakishinda hao basi kuna vitu wanapata katika maslahi fulani hapana uislamu si mpira wa miguu wala uislamu si chama cha siasa uislamu ni dini na kwa kuwa uislamu ni dini basi tuna misingi ya kutuongoza katika dini hii lazima ipatikane misingi ya kisheria ya kutuongoza katika dini hii leo kama utaniuliza mimi kati ya mapote haya yote uliyoyataja ni pote gani liko sahihi sisi tulifuate na mengine tuyaache katika mapote haya uliyoyataja mimi nitakujibu jawabu moja tu fa'tazil tilka alfirqa kullaha jawabu langu mimi nitakuambia wewe jitenge na makundi haya yote usiwe sufi wewe usiwe jamaatu tabligh usiwe ansaru sunna usiwe ikhwan ikhwan min al-ikhwan min al-ikhwan al-muslimin usiwe qurani usiwe katika qur'aniyun usiwe katika hajuriyun usiwe katika kikundi chochote katika makundi haya bali mimi nitakwambia usalama wako wewe tamassak bisalafi salih shikamana na wema waliotangulia as-salafu salih hii ndiyo salama ya makundi yote yanayoibuka katika zama hizi swali la kwanza limadha as-salafu salih kwa nini tuyaache makundi yote kwa nini nisiwe jahmiya wafuasi wa Jaham ibn Safwan kwa nini isiwe katika ashaira kwa nini isiwe katika shia kwa nini waache hawa wote nishikamane na asalafu kwani salafu ni nani hao salafu saleh wema waliotangulia ni kina nani mpaka niache mapota yote haya nishikamani na wao jawabu hili jawabu hili itaingizwa katika mizani ya Qur'ani na Sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ili tuende sawa kitu cha kwanza tufahamu neno salaf maana yake ni nini na kwa nini ndio limekuwa kikundi cha sawa au ndicho kipote cha sawa baina ya makundi sabini na tatu yaliyotabiriwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam السلف هذه كلمة عتيقة ذكرت في القرآن الكريم سبع مرات neno salaf asili ni neno la kale halijaibuka katika zama hizi kama ilivyoibuka baadhi ya majina ni neno la kale na neno as-salaf limetajwa katika Qur'ani mara saba Allah jalla wa ala amelitaja katika Qur'ani mara saba fayu'arrifuha ahlu ilmi lughatan wa istilaha wanawachuoni wanalieleza neno hili kilugha na kisheria wanaposema salaf wana maana mbili maana ya kwanza ni maana ya kilugha na maana ya pili ni maana ya kisheria asalafu lughatan ma madha wa taqaddama salaf katika lugha ya kiarabu ni inatafsiriwa kwa maana ya kitu kilichotangulia ma madha wa taqaddama ni kitu kilichopita na kitu kilichotangulia kilugha tunasema hiki kitu ni salaf kwa sababu kimeshatangulia wasalaf qaudun mutaqaddimun au jama'atun mutaqaddimun na tunaposema neno salaf tukiwakusudia binadamu tunamakusudia watu waliotangulia tayari ambao zama hizi hawapo wameshatangulia au inawezekana wapo lakini wametangulia katika jambo fulani kuliko wengine wao wanakuwa ni salaf katika lugha ya Kiarabu na miongoni mwa aya ambazo zimeeleza neno hili ni Allah jalla wa ala anasema katika Qur'ani katika sura Az-Zukhruf anasema Allah jalla wa ala falamma asafuna intaqamna minhum فأورقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين anasema Allah jalla wa ala falamma asafuna pindi walipotufanyia uovu na walipochupa mipaka katika maasi intaqalna minhum sisi tukawa dhidi yao katika kuwalipiza uovu waliofanya tukawalipiza vipi faawalakanahum ajma'in tukawaangamiza wao wote baada ya kuangamiza ikawaje faj'alnahum salafan tukawafanya hawa kuwa ni watu waliotangulia wa mathalan lilakhirin na wao mfano kwa watakokuja baadaye katika aya hii Allah jalla wa ala ametumia neno salaf kwa maana ya watu waliotangulia faj'alnahum salafan, tukawafanya wao kuwa ni watu waliotangulia. Kwa neno salaf katika lugha ya Kiarabu inamaanisha watu waliotangulia. Kwa ziada ya aya Allah jalla wa anasema wala tunkihu ma nakaha abaukum illa ma qad salaf, inataja neno salaf wala tunkihu na wala msiwaoe nana kahana abaukum maya hapo ni mausulia wale ambao wamewaoa baba zenu wanawake ambao wamewaoa baba zenu nyinyi msiwaoe wakiwaacha na kuwa talaka nyinyi msiende kuwaposa hilo Allah jalla wa ala amelikataza kisha Allah akasema illa ma qad salam isipokuwa mmesamehewa kwa yale yaliyokushapita huko nyumba mliyofanya yale mmeshasamehewa lakini sasa msifanye tena Allah jalla waala akaadilisha ya mambo ambayo tayari yameshapita kwa tamko la neno salaf illa ma qad salaf isipokuwa yale ambayo tayari yameshapita kwa neno salaf katika lugha ya Kiarabu inatumika kwa maana hiyo walihadha نقواجرمي ذكر أهل اللغة هذا المعنى في قواميسه ونوجواني ولغة يتيراه وميتاج ما نهيك كمسزاو يلقى يعني في قيانة القرآن يعني كذلك قاموس يلغة يتيراه إليك المعجم الوجيس كذلك كذلك القاموس المحيط كذلك كذلك المعجم الوسيط كذلك كذلك لسان العرب كما نوجواني العلام ابن المنظور wao walipoeleza as-salaf wanasema as-salaf man taqaddamaka min abaika wa dhi qarabatika alladhina hum fawqaka fi sinni wal fadl anasema as-salaf tunaposema as-salaf maana yake anasema man taqaddamaka min abaika ni wale waliokutangulia katika baba zako na babu zako wa dhi qarabatika na wale jamaa zako wa karibu alladhina hum fawqaka fi sinni ambao wamekuzidi wewe katika umri wao ni salafi wangu kwa sababu wametangulia kuzaliwa kabla yako walfadli kadhalika wamekuzidi katika ubora yawezekana wewe umesilimu jana lakini kuna mwenzako ameingia kwenye amezaliwa katika Uislamu huyu kwa kutangulia wewe katika ubora wa Uislamu alladhina hum fawqaka fi sinni wal fadli kisha nasema al-allama ibn al-mandur ولهذا سمي السطر الأول من التابعين السلف الصالح نقوله نيمانا كل كذا كمانزو كتك تابعين كيف قواهم السلف الصالح نويما وليتبوليا قولوا وتولي ولغة ونعدلش وإبارة هي وينقسم السلف إلى قسمين na asalaf yani watu waliotangulia wanagawanyika katika makundi makubwa mawili kundi la kwanza wanafahamika kwamba ni asalafu tariku na kundi la pili wanafahamika kama ni asalafu salihu haya ni makundi mawili yaliyo katika asalaf asalafu tariku na asalafu salihu asalafu tariku ni wema ni waovu waliotangulia wanaitwa asalafu tariku na hapa wataingia wote waliotangulia ambao kanu ala khilafi ma jaa bihi nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba wako kinyume na yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam lakini wametangulia kabla yetu kaabi jahali wa abi lahabi kama alivyokuwa abu jahali alivyokuwa abu lahabi na wengineo eh, wenye kufuata mifano wa adrabu wa adrabuhuma na mifano yao hawa wametangulia lakini hawakuwa katika njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam hawa wanajulikana kama ni as-salafu qalifu kwa maana waovu waliotangulia hawa sio wanaokusudiwa katika tamko hili la kisheria na kuna watu wanaitwa as-salafu salih wema waliotangulia hapa anaingia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ametangulia na alikuwa mwema anaingia Abubakar Siddiq kwa sababu ametangulia na alikuwa mwema anaingia Umar ibn Khattab kwa sababu ametangulia na alikuwa mwema kadhalika wanaingia sairu sahaba masahaba wote wanaingia hapa kwa sababu wao wametangulia sisi katika dini hii na walikuwa wema hawa wanajulikana kama ni as-salafu salih kwa maana ya wema waliotangulia hii ni maana ya as-salaf katika lugha ya Kiarabu. Istilahan, nini maana ya salaf kisheria? Tunaposema as-salafu salih, wema waliotangulia, ni kina nani wanaokusudiwa hasa kwa ibara hii? Ametaja Abdul Hamid katika al-Wajiz fi aqidati salafi salih, anasema rahimahullahu ta'ala, as-salafu salih istilahan humu والتابعون وتابع التابعين من القرون المفضلة أنا سيما رحمه الله تعالى تنقسم السلف وما وليو تنبوليه إشارية ونقصد وهافا للصحابة ومعنزو ونويني هافا لما صحابة ومتونة صلى الله عليه وآله وسلم وسبب تنبو هذه نوينية وارو وانزو ما تنبوليه سيسي كتكديه نبيري ولي والتابعون na wale waliofuata masahaba at-tabi'un waliokuja baada ya masahaba wakafuata njia zao hawa wanaingia katika tamboni kwanza wametangulia lakini pili walikuwa ni wema watabi'u tabi'in na wale waliofuata hawa tabi'ina hizi karne tatu bora zikatajwa kuwa ndio karne za as-salafu karne za wema waliotangulia min al-quruni al katika hizi karne tatu bora ndiyo neno salafu linaishia kwao asahabatu watabiuna wa atba'u tabi'in hawa ndio wanaochukua neno la as-salaf kwa maana wema waliotangulia hizi ndizo karne tatu bora swali ni ipi dalili ya kwamba hizi karne tatu hizi ndizo karne tatu bora akhraja al-imam muslim rahimahullah ta'ala والإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحيهما أمتاج الإمام البخاري نعم الإمام مسلم كتسه إزاو من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كتك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم انتم صلى الله عليه وسلم أنا سيما خير الناس قرني watu bora kushinda wengine ni karne yangu niliyonayo na karne ya mtume sala salama ni yeye na masahaba zake hawa ndiyo watu bora thumma alladhina yalunahu kisha wanaopata kwa ubora ni wale watakaofuata hao kwa maana atabiun waliokuja baada ya masahaba thumma alladhina yalunahum kisha wale watakuwepo tahau hadithi ametaja Imam Bukhari na ametaja Imam Muslim rahimahullah ta'ala shahida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahum bil khairiyya karne hizi tatu bora mtume sallallahu alaihi wasallam anazishuhudia kuwa ndio karne bora anasema mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kinywa chake mwenyewe kadhalika wa inda al-imam Muslim rahimahullah ta'ala an Aisha anna Aisha radhiyallahu anha qalat wa Imam Muslim rahimahullahu ta'ala hadithi kutoka mama Aisha radhiyallahu anha anasema anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ayu nasi khayr mtu mmoja alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallama ni watu gani bora zaidi kuliko watu wengine qala mtume sallallahu alayhi wasallam akasema alqarnu alladhi ana fihi karne bora kuliko zote ni karne ambayo mimi mtume sala na nimo ndani yake hawa ninaoishi nao hawa ndiyo karne bora kwa sababu mimi nipo ndani yake hawa ni masahaba thumma thani kisha watakopatia ubora baada ya hawa ni karne ya pili inayokuja baada ya hii thumma thani kisha karne ya tatu inayokuja baada ya hii hizi ndizo karne tatu bora hadithi ameitaja al-Imam Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi rahimahullah ta'ala thumma an-Naisaburi juzuu ya 4 ukurasa au hadithi nambari 2536 ameitaja hivyo al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala hadithi hizi mbili zinatuonyesha ya kwamba karne hizi tatu bora masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na attabiuna waliokuja baada ya masahaba na atba'u tabiina wale waliokuja baada ya hawa tabi'un kwamba ndizo karne tatu bora na mtume sallallahu alaihi wasallam amezishuhudia karne hizi kwamba ndiyo karne bora tumeshaona masahaba tumeona tabiuna tumeona atba'u tabi'in swali inabaki hapa je mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na yeye ni katika as-salaf na yeye ni katika salafu salih na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni katika wao hadithi ilisimuliwa na mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema mama Aisha radhiyallahu anha kunna azwaju an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تبطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيما متومة صلى الله عليه وسلم مع عائشة tulikuwa sisi wake za mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya mtume sallallahu alaihi katika maradhi yaliyopelekea kufa kwake فاقبلت فاطمه رضي الله anha kutahamaki Fatima akatokezea anatembea Fatima na namna anavyotembea hakosei kama anavyotembea mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam تمشي ما تبطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم نمنا أنا بتبيع نكام أنا بتبيع أنتم صلى الله عليه وآله وسلم هكو صين بتبيع قواكي فلما رآها رحب بها ثم صلى الله عليه وسلم ألمون فاطمة أنا بجا رحب بها أتم كربشا تتواكي وقال أنا كمبيا مرحبا بابنتي karibu binti yangu thumma ajlasaha kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akamkalisha Fatima radhiyallahu ta'ala anha hadithi hii ameitaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala an yaminihi au shimali ima alimkalisha kwa mkono wake wa kulia au mkono wake wa kushoto thumma sarraha kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita Fatima akamnong'oneza maneno hakuna yeyote katika wake za mtume aliyesikia nini mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Fatima baada ya kumnong'oneza fabakat bukaan shadida Fatima alilia tena kilio kikali falamma raa jazaaha mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona masononeko ya Fatima amekosa raha sarra thania akamwita tena na akamnong'oneza kwa mara ya pili aliponong'oneza mara ya pili fadhahikat Fatima akacheka sana akacheka sana tukio hili linafanyika na wake za mtume saa sala na wanamwangalia namna tukio linavyofanyika katika wanawake liliwachanganya sana tukio hili ni mama Aisha radhiallahu anha alimwita mara kwa mara Fatima na kumwambia mimi ni mama yako niambie nini mtume alikuwa anakuambia mama Fatima anasema muda wa kuwa mtume yuko hai siwezi kusema kwa sababu lau kama angetaka na ninyi msikie angesema kwa sauti kuliita na kuninong'oneza maana hakutaka na ninyi msikie muda wa kuwa yuko hai siwezi kuzungumza Fatima akaendelea kumwambia mama Aisha chochote Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki mama Aisha radhiallahu anha akamfuata tena Fatima akamwambia niambie sasa nini mtume sallallahu alaihi alikuambia kipindi kile mpaka ukalia kijo kikali na ndani ya muda mfupi akakuambia tena kitu ukacheka sana kitu gani wewe kimekufanya ufanye yale mama Aisha akamsikiliza Fatima Fatima anamwambia mama Aisha anasema aliponiita mimi mtume mara ya kwanza aliniambia mimi wa inni la ara wa inni la ara al-ajal إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك Mtume صلى الله عليه وسلم Fatima na Aisha kwamba aliponiita mara ya kwanza mimi mtume akaniambia wa inni la ara al-ajala illa qad iqtarab na mimi sasa hivi sioni kwamba kuna nafasi ya kuendelea kuishi naona mauti yangu mimi yameshakaribia nitakufa muda si mrefu fattaqillaha wasbiri nitakapokufa mimi basi wewe mche Allah jalla wa ala na uwe na subira uwe na subira kwa mauti yangu kwa nini fa innahu ni'ma salaf kwa sababu salafi bora ana lak ni mimi kwako wewe mimi ndiyo salafi bora mimi ndiye mtu bora niliyokutangulia wewe katika imani yako na dini yako hakuna mtu bora aliyekutangulia zaidi ya mimi mtume saa salama anajitambulisha kwa Fatima radhiallahu anha ya kwamba yeye ndiye salafi bora kwa Fatima radhiallahu anha kwa kwanza kabisa kuwa salafi ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa hadithi hii